докладно розповів Мариничу про нічну подію. На вулиці Червоноармійську вони і опергрупа першотравневого райвідділу, яку Сергій викликав по рації, прибули одночасно через 12 хвилин після повідомлення. На всіх можливих виходах з будинку кучеряви поставив своїх людей, а сам із сержантом наблизився до брами. Там стояла парочка, видно, вже прощалися. Обличчя жінки видалася йому знайомим. Це ви нам дзвонили? запитав кучерявий. Я дзвонила? Кому це вам? здивалася жінка. Нікуди ми не дзвонили, невдоволено промимрив мужчина, даючи зрозуміти, що немає наміру продовжувати розмову. А що, коли це вони забралися в чужу квартиру? Тепер, коли вийшли і побачили випадкових свідків, удають із себе закоханих і кучерявий загадав ваші документи. Жінка засміялася. Це так, тому що ми нікуди не дзвонили, то мусимо показувати документи. Чоловік знизав плечима. А ви хто будете? Кучерявий вийняв посвідчення. Чоловік подав паспорт, а жінка вийняла з сумочки службове посвідчення. Кучерявий тільки наглянув на прізвище кринична, як відразу згадав, де бачить цю жінку на сцені драматичного театру Ангеліна Кринична, заслужена артистка республіки. Ясно, промовив він і вже більше для порядку проглянув документи, звернувши, однак, увагу на те, що чоловік прописаний не за цією адресою. Ви даруйте, вже давно тут стоїте? Знаєте, засміялася кринична. Облишліно. Адже товариш питає не просто з цікавості. Ми хвилин 15 як підійшли. Нічого підозрілого не помітили, а що саме мали помітити? Чи входив хто-небудь у будинок, чи виходив? Ні, ніхто. Надійшов міліціонер з двірником, заспаним чоловіком у зім'ятому сірому піджаку, надягнутому просто на майку. Кучерявий відвів двірника вбік і довідався. У п'ятій квартирі мешкає громадянин Гапан з дружиною та донькою школяркою. Ні, вони нікуди не поїхали. Вранці бачив гапана, коли той йшов на роботу, а дружину бачив удень, сиділа тут на лавиці. Вона зараз не працює, хворіє на ревматизм чи на радикуліт. Одним словом, на таку хворобу що скручує людину. Після того, як кучерявий друге натиснув кнопку дзвінка, двері п'ятої квартири відчинилися. На порозі стояв чоловік у піжамі і протирав очі. О, я ж казав, вигукнув двірник, це і є товариш Гапан. А хто ж би ще, по-вашому, мав тут бути? Чим зобов'язаний такому пізньому візиту? невдоволено запитав господар. Вибачайте, у вас усе гаразд? Що ви маєте на увазі? Нам подзвонили, що до вашої квартири забралися злодії. Гапан важко зітхнув. Тільки цього ще бракувало. Уже все було, а тепер ще міліція приїхала. Він запросив нічних гостей до передпокою і розповів, що протягом останніх двох місяців до нього за таким же фальшивим викликом двічі приїжджала машина швидкої допомоги і один раз пожежна команда. А тепер маєте щось з міліції. Якийсь негідник просто знущається. І Він завтра ж запевнив піде в управління, щоб міліція розшукала хулігана, бо далі вже терпіти годі. Маринич відпустив кучерявого, а сам узявся читати оперативне зведення за минулу добу. Ні, жодної крадіжки не було. Подзвонив полковник Крижанівський, запросив до себе. У приймальні начальника управління сиділо двоє мужчин і жінка. Побачивши на столі Крижанівського такий самий розгардіяш, який вчора. Увечері був у нього, Маринич мимохідь посміхнувся. Чого тобі так весело? примов око Крижанівський. Бо встиг своєчасно завершити звіт, зімпровізував Маринич. «Хм, А що ти можеш сказати про вчорашній фальшивий виклик? Не подобається він мені. Ну що ж, твої думки цього разу збігаються з моїми, а конкретніше, гадаю, це провокація спеціально вчинена, щоб затягнути наших товаришів.